Hala, orduan, aurtengo sasoina, be, ari da intzinatzen, uh, biatu zen ba, primavera untan, aski uh, poliki, eh, ba, udaberri goiztiara ukandugu eta landareak eta barra songi uh, Gintzien, landaketak ere ongi pasatu, eta bala, gero den e, egoera, oaiko egoera, da inbat bala, idor dela, eta horren ondorioak e, sentitzen hasiak girela. Eta oartzen gira, e, gero eta gehiago idor teari aurre egin behar dugula, orduan... E, horrek eh, kartzen dizkuz eldasunat, eh, memento untan eh, landarek dute behar gehiena, uh, ez eta suna, ah, hortan gira. Joan den astean ere, bi egun bero egin ditu? Bai, biziki bero, eta bat batean, eta horrek ondorioak dituzen, biperak landaren gainean jina delaik, eta uh, eh, erredurak uh, eh, ukaiten tuzte eta gero ez dira presentagarriak eta uh, landarek berek ere sofritzen dute eta zonbait eihartzen eta ahultzen dira eta orduan eta gehiago etasunak uh, lotzen zaskote. Hala, orduan sanitario aldetik uh, orokorki uh, frango komplikatu da, sasoina. Sasoina bestenez, bi perra heldu da goizago, ala behar dintzu da? eldu da pixkat goizago, ba, bada, badu abantzu pixkat, egan ba, aste pare baten abantzua uh, baduela. Hala. Uh, uh bestekin aipatu eta badira uh, uh, egun guziz biltzen hasten dienak eta usaian behantxago hasten gira. Hala. Agorri lan, marra, amostean, eta aurten eh, hola bero eta sasoin guztiarengatik eh, goizago eh, ari dago hitzen. Eta hasiak ziste biper Bai, uh, badira biper egile zonbait uh, hasiak direnak gure txan, be uh, aste hasiko gira eta hola hemendik uh, aintzina biper gorritzen hasia da ba. Zeiten duzi mementoan, biperkordak ala errautsa ere? Kordak eh, nahi ginuzke egin, baina bon, anitzetan lehen eh, biperak ez dira biziki politak eh, izaten, orduan bon, besten ditugu, eta gero biper edera delaik arrasten gira kordak egiten, baina aldi berean ere bipera atxikiten dugu errautsa egiteko. Hala, orduan gu kordak egiten ditugu, eh? uh, errautsaz gain, meno ba, biber egile handana batek uh, eh, errautsa baizik ez dut egiten. Eta biper landetan, mementuan, zelan duzi egiteko? oai arte, bon, uh, garbitzen uh, ukandugu beti uh, belar uh, tzarken zen eta horren handan bat ditugu, eta uh, ba, betiko hartatzeak uh, eta emendik aintzina uh, biltzen eta beresten eta uh, kordak egiten eta lan horietan uh, hariko gira bai. Eta saltzen aldetik, ezpeletako bipera, untsa joa iten da? erran eh, ezake holokorki baietz, ha? Eh, zen, eh, bon, bizpailu hile hor zor COVID-aren gatik estitze bat izan da, guti etzen esaltzen, egiarreteko, Baina, guai, uh, berriz, uh, abiatuak dira, eta, hola, jazko gusta guai uh, arte izan danik eh, handigina zen, eta iduriz uh, stokak ari dira atipitzen. hala, orduan, uh, ez da arranguraik alde hortaik.